dersi Mukaddimi sorulmayı ihale Sözü Allah Allah'ın 18 Temmuz'un 18 Temmuz'un inşallah kaldığımız e, yerden devam ediyoruz bu arada tabi e, esnaflar söylüyoruz konulaşma olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz esnaflara 19. esas ve mukaddime kaderindeki son esas tabi bu son esasdan kapıp mukaddime devam edecek bir esas adamında izliyorsunuz o yüzden ve altında bazı sayılar izliyoruz bazı önemli sayılar var onları izliyoruz şimdi sayılardan bir tanesi yani eğer Kur'an'da veya şimdi hazin bir görmek gördüğünüz bir delil gördüğünüz ve o delilde fıkıh ibareler var eğer bu çok önemli tamam mı? şu tür ibareler var mesela Allah Kur'an'da diyor mesela فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ondan sonra ağlamdaki anlaşmalıklar tam dolayı hakim tutmalı müddetçi ve bazı işte onlardan harcamayı sıkıntı işlemeye sıkıntı bulmadan razı olmadıkları müddetçe vesaire ne diyor iman etmiş olmalıdır dikkat iman etmiş olmalıdır ve artık işte sünnette bir sekirin dediği gibi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbe ileyhi min veledihi ve validi ben bir şey yapar ki anasından babasından çocuğundan sevgili olmadığı müddetçe daha sorumlu olmadığı müddetçe iman etmiş olmalıdır yani bu tür Kur'an'da veya sünnette iman etmek iman etmiş şey olmaz mümin değildir şekilde tamam mı? Evet. bu tip laflar doğru zaman mesela yine la emanete men la imane lem emanete olmanın imanı yoktur tipinde laflar tamam mı? bu tür lafızlar gördüğün zaman Kur'an metinleri bileceksin ki bu imanı yok eden bu lafızlar yani lafsız zahiri imanı yok ediyor ya hani iman etmez imanı yok tipinde hep imanı yok eden e, bu lafızları gördüğünüz zaman şunu diyecektim ki bu lafızların en alt derecesi yani senden ne yapmamı istiyor ki sonunda tamam mı yani neyden inanmak istiyor senden bir sebepten dolayı bil ki o sebebin en alt derecesi vardır tamam mı senden en az derecesi vardır vacipten daha az bir derece yani sünnet müstahap olamaz tamam mı mevcut vesair olamaz en alt derecesi vardır vacip olur seviyesi farklı küfür olur vesaire değişir ama en alt seviyesi ücretsiz vacip tamam mı? çünkü hiçbir zaman Şeyhül İslam İbn-i Selim'in de hiçbir zaman şerat, yani Allah'ın dini şerat koyduğu hiçbir zaman bir müstahabı terk ettiğinden dolayı bir sünneti terk ettiğinden dolayı iman ismini yapıyorlar tamam mı? bunu diyecek iman ismini yapıyorlar mesela işte e, bina eden bina ettiği zaman mümin olarak bina etmez tamam mı? baktığı zaman bak bir sürü işimizden sana rivayet sayıyor hepsinde imanın nesi var tamam mı? ama bu iman imanın aklının nesi değil diyeceğiz tamam mı? imanın aklının nesi değil yani, ben şöyle bir tekrarlama yapıyorum şimdi Kur'an'da ve sünnette bazı naklar var ama bu naklarda iman nasıl geliyor iman etmek, etmek, iman etmek, olmak, mümin değildir vesaire tamam mı? bu türlü lafızlardan iki şey kastedilir ya yaptık manada iman etmiş olmak bundan çıkar bu, bu artık e, cümlenin diğer kızartına göre diğer dediğilere göre değerlendirilir ya da en alt derecesi bunun yapılması ve fark edilmesi vacibdir bu şey. tamam mı? mesela şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor la yu'minu ahadun hatta akuna ahabba ileyhi min validihi ve veledihi hatta vennâti ecmain ben sadece bütün insanlardan kendisine sevgili olmadığını müddetçe iman etmiş olmak o zaman Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in en alt derecesi vardır en alt derecesi çünkü neden? Kur'an ve sünnet hiçbir zaman e, herhangi bir kişi bir müstahabe bir sünneti terk ettiği için ondan iman bilmek yok tamam mı? bunu anlıyorum bunu atmak diyorsun ancak ve ancak bu noktada ya vacip bir şey yap, yap, yapmadığın için böyle tamam yani ya o şey vaciptir ya rükündür ya şarttır yani ya imanın vazifelerinden ya imanın şartlarından bir hükümlerinden bir tamam mı? yani imanı haram haram bir şeydir bunun dışında bunun dışında hiçbir zaman şeriat bildirmez bu kaygı her zaman aklındadır çünkü bu hala mücadele sebebi değil meseleyi daha iyi işlemeye başladığımız zaman bunların çok önemli var tamam mı? mesela bu hadise bakmayın hadis kısmını iman etmiş olmalı bir kısmını bu da bir kısmını sevgili ee, dinleri dediğimizde bakıyorsanız da bunların etmez vakit geçtiği için diyor ki en hafta geçti bir milyon patronu lazım sevmek lazım tamam mı? sünnet olmak çünkü eğer sünnet olsaydı orada imanın nasıl olmaz yani tamam mı? Ee, bir bilgi sahibi önemli tamam mı? çünkü ileride artık nasıl işlemeye başlıyor dikkat et ilk derslerden beri kayıra üzerine gidiyor naslardan daha çok tamam mı? çünkü nasları anlamanın amel kaydelerden bir tanesi de mahtar için en mukaddim oluyor kaydeler oluyor şerabın oluyor o kaydeleri tüketmek için anlamanın müddelerden bir tanesi nasıl fıkra anlamanın e, en büyük etmenlerinden gereklerinden ve gereklerinden bir tanesi fıkra usulü şerabın anlamanın adet usulüyse tamam mı? E, dinin kendisini anlaması bir dinin bazı usulleri lazım işte kitaptan dolayı yani bu sebepten dolayı son mukaddimat kaydındayım hala naklardan daha çok kaydeleri uzanılıyor kaydeleri tutuyor edin ki nakları anlıyor tamam mı? o yüzden daha ediyorum diyoruz ki ikinci fayda bir fayda daha olacak birkaç tane daha olacak ikinci fayda diyoruz nedeni bir hadise yani sahih tahtabın nebi tutmanın harbin üzeren bir hadise tamam mı? mesela işte Müslüm'de içindeki mesela Ebu Zeyra Hazreti veya işte Bukhari'de Enes e, İbn Malik'ten gelen hadisten mesela Nebi Sallallahu şu lafızları diyor mesela diyor ya ben başlana kolayı temizim kim bizi avlatırsa bizden bu tür lafızlar geldiği zaman bu lafızlardan ne anlıyor? ve bu lafızlardan ne kastediyor yani ehli kimler bu hadisleri alıyor ve bu hadislerle e, avlamak hitap ediyor Müslüma sohbet veriyor, ders veriyor vesaire onlar da yaptıkları inanıyorlar ama dinin hadislerden anladığı farklı haricilerin farklı ve hükümetin farklı tamam mı? bu tip lafızlar gördüğü zaman falan yaşayacaklar ben Rakşen'e kadar seninle gibi mesela kim güzel yapıp elinden gördüm öyle sünnet şey bununla şunlar vardır bak şimdi imanın bölgeleri vardır tamam mı? bu imanın kemal bölgesi vardır yani iman bir kemal derece yüksek derece vardır bir de imanda bir derece vardır ki tamam mı? buna bunun altına indiği zaman onun altına indiği zaman bu tahsilin e, derecesine dönülmüştür buna imanın vaadi kısmı dönülür yani vacip olan kısmına kadarken e, imanın vacip olan kısmına kadarken kendi noktasında bunu, bunu yerine getirmek zorundasın onun üstünde yaptığı şeyler bu kemal normaldir anlatabiliyor muyum? yani mesela imanlı kişinin dereceleri var daha mesela dedik Ebu Bekir'in derecesi ise Ebu Bekir Allah'ın derecesi bütün bir derece kamil bir imandır tamam mı? Ee, işte Ömer Radyalan'ın kendi bir imandır işte e, sahabelerin diğerlerinin kamil imanları var tamam mı? ama bazı insanların bir imanı vardır mesela imanı çok açıktır tamam mı? bazı insanların vardır ortaya verilirler Allah var tamam mı? onu tutmamak devam etme derdine şimdi bu tür lafızlar gördüğüm zaman bunu da şenat söylüyorum kimin bize ayrıca tutulduğundan bir de tutulduğunda lafızlar gördüğüm ki onun iman, imanda olması gereken derecenin altına inmiş olur o tür yani ona vacip olan imanından açılmış olur Şimdi şey bazı şimdi imanın bir müstahap kısmı vardır bir de vacip kısmı vardır. Yani müstahap kısmı nedir? Müstahap kısmı bu imanın çok olduğu derecesi tamam mı? Yani sen o müstahap kısmından herhangi bir şeyi terk etmen herhangi bir şeyi senden eksilmesi Allah katında burada sebep olmaz. Allah katında verilmene sebep olmaz tamam mı? Çünkü neden herkes çok işte böyle e, çıkacak böyle bir yoğunluk yok tamam mı? Allah ister sever bunu ama e, mutfak değildir benim imanın mutfak kısmıdır bu da nedir yani mutfak kısmı bütün ki senin imanı kadar öyle hiçbir şey yapmıyorsun fazlalığı da örnek yapıyorsun ama bunun dışında nafilelerle, oruçlarla, gece namazlarıyla Amerika'ya Amerika'ya yukarı yukarı tamam mı? İşte e, e, bol sebeplerle vesaire altının böyle ünlüye gitmeyle vesaire fakirleri doğurmanla vesaire bunların hepsi nedir? E, imanın haram şeylerdir tamam mı? bu arada benim ben bana geri vermeye başladım yani şöyle bu imanın e, kemer, imanın kemer dolayı tamam imanın vacip olan yani vacip olan kısmından kasıt yani Allah senden belli bir derece iman ediyor bu demek haramlardan kasıt fazlalardan tamam mı? yani istiyorsan e, işte olayın bu kısmını yani haramlardan kaçınmak ya bak ben acayip gözde zorlanıyorum anlatayım şu an yani anlatırsam da çok düşünüyorum ne kadar çünkü ne kadar yakın taşlıklı öğrenciyorlar ve e, çok iyi silahlarla anlatılmış bu e, kitaplarda o yüzden e, Türkçe bunu anlatmak yani tabi insanı kaldırıyor yani tamam mı? Yani neler anlamak demiyorum bak şimdi anlamak demiyorum aklımız zor değil e, ilim aydınlık kaynaklanıyor çok ünlü meseleler gerçekten basit meseleler tamam mı? bak şimdi abi Allah kullardan böyle bir iman tutar bu iman tutulduğu nedir? Allah ne ister bundan? ya haramdan kaçmanın ya da kolayları yapmanın şey, ya haramdan kaçmanın ya da e, emrelerini yapmanın ister değil mi? emrelerini bu iki şey ister Allah işte imanın bazı kısmı bir olarak bir herkes yapmak zorunda bundan eğer e, bir şeyler eksilten imanın vacip olan kısmından bir şey eksilmiş demektir bu da kişi, ki, kişiyi Allah katında Allah'ın katında bu üzerilmesine tamam ama imanın kemal derecesinden bir şeyler eksilmesi bu mümkün gelmez yani mesela bu insanlar arasında da böyledir mesela bir insan gelir ki bunun gözlemlemesini bilerek dahi kaldırdı diğerini Allah katında verir ve müminler tarafından görülür doğru mu? işte bu imanın kemal derecesinden mevzu yürü bir hadisle alakalı asıl kastetimiz imanın vacip kısmı yani vacip kısmı bu da vacip kısmı Allah'ın istediği kadar iman bunun bir derecesi var onun derecesinin tarifi de şu diyor vacipleri yapmak yani onların yapmak müdürlerden kaçınmak bu imanın vacip kısmı şimdi bu hadise baktığımız zaman imanın vacip kısmını anlamı değil mi vacip kısmı kemal kısmını öğrenmek şimdi bunları anladıktan sonra şu tip lafızlar gördüğünüz zaman kullanılmışlar Hemen aşağıya şöyle bir konuyla Kim bizi aldatır sözünden bir de sözünde lafızlar gördüğün zaman Diyeceksin ki sen aldattığın zaman Aldattığın zaman Allah katında sen bazı şeylere hatırlıyorsun Tamam mı? Ancak burayı gelmeden önce bu lafızdan öbür kimle bir kastırıyor yani bütün rivayetleri bütün nasları gördüğün zaman öbür kimle bir ne istiyor ne kastırıyor bu kişinin vacip olan imanı etkilemiştir. anladın mı? E, vacip çünkü senin kemal imanından bir şey etmiştir şey ne dedik? bir yorum çünkü sen her zaman pazartesi perşembe olduk diyorsun bu imanın ileri devamlı sende var bunu, bunu böyle tutup işte senin iki üç e, haftasında diyorum ki fark etmenin hiçbir zarar yok tamam mı? Evet. şu manada zararı yok imanında yorumluğuna zarar veriyor tamam mı? sadece kemalından etmiştir evlilik derecesini ölçmüştür tamam mı iman ama eğer imanın vacip kısmından Allah'ın istediği kadar olan o iman kısmından geçiyorsa orası o yüzden men başlama kalıyı seninle dediğin anlamda geçiyor kim bizi hazırlıkla bizden böyle bir dersler şimdi anlatan kadar derslerini şeftali satıyorsun tamam mı? seçime vermiyorsun yüzüne veriyorsun yani ne? sen satan sensin e, garan da sensin karşı tarafı seçime atıyorsun tamam mı? sen işte ileri gidiyorsun altı kutları koymuşsun alemde zaten buna benzer bir olay var sen tutup şimdi ee, zaten bu adamı ne yapıyorsun? istedileri e, altı kötüleri bilmek ki adama hepsi iyiymiş izlenini veriyorsun havası veriyorsun ve adamı bir adamı kandırıyorsun ee, ve adam mesela mesela hatta sorabiliyor şimdi adamı aldatma tamam mı? şimdi bu, bu küfür mü onu? bundan çıkan küfür mü? değil ebeden cümle aynı hükümlerde bu küfür değil Muhabirlerden dedi ki haricilerde bu şey işte şimdi odalarına baktığımız zaman nefis tutulan kim bizi ağırlıklı bizden değil de dediği zaman bir de hükümetini müdahale ediyor yani bu kişi veya bu hadisin kapsamını içine girerse hadini bir türlü yaparak müminlerden müslümanlardan bir tanesini kandırırsa aldatırsa onun vacip olan imanı etmiştir bir yerden baktığın zaman iyi parçası adamdır Yolun kendini parçası Çünkü yolu saklanan burada haber bağlılığı üzerine ama bunlar Seni kastediyor, bizi yani bizi aldatmıyor Sen aldattığın an yolu saklanan zamanı ediyorsun O zaman Allah'ın senden istediği iman gereği size imanın vacip kısmı demek İlmin kulaklardan Tamam mı? Buradan istemiş oluyor bu bir ilmiye de Hakkat Bunlar kavramadığını müddetçe bu imanın mukademesi bittikten sonra imanı daha tatlı üstüze bulup da oradan anlamakta zorlu çıkıyor Tamam mı? O yüzden bunu tek etmen lazım diyorlar O yüzden Kur'an meselesi bir lafızlar görünür olduğu ki o kişinin imanından da eksilmiştir Vacil olan imanından eksilmiştir Tamam mı? Allah'ın istediği iman gerekmektir Şimdi Allah'ın tabi olarak istediği iman gerekmektir Allah ister ki insan vacip olanın görevini yetişme çıkartın nafilleri yerine getirirsin ki onunla Allah'a yaklaşır tarifini diyor değil mi? nafillerle yaklaşır Allah tamam mı? bu dünya insanlar gibi mütevazaların gerek ömrüsünden bana kendisine mahkemesine mahkeme bulunmak bilmeden bilmişlerdir ancak anlatır şimdi anlatır kısmı diyor men gafşenâ seleydiler kim bize ağlatı söyleden doğru diyor ya burada bilgilerin de bir için takılıyor çünkü biz iki tane mutlu sayfa sayıyoruz böyle mutlu sayıyorlar en mutlu şimdi bunlar mücrelerle sayıyor şimdi mücreler bütün lafızlarla karşılaştıkları zaman şimdi bütün lafızlarla karşılaştıkları zaman diyorlar ki men gaşşenen kim bizi aldatırsa feleği seninle bizden değildir diyorlar ki bunun manası men gaşşenen kim bizi aldatırsa leysenin hıyarına veya leysenin yüzüne veya leysenin esabirine diye tespit edilir oluyorlar yani ne demek kim bizi aldatırsa bizim hayırlımızdan değildir kim bizi aldatırsa bizim yüzünün gibi değildir kim bizi aldatırsa bizim faziletimiz gibi değildir ancak İmam Ahmet Rahimullah mesela Hayyar'ın sünnetinde bunu çok güzel gösteriyor ve diyor ki bu bilgilerin bazılarından çünkü biliyorsun bilgiler zayıf maslarını zayıf yani böyle e, bir içeren tamam mı? aklında senin azab olduğunu belirten maklar buna zayıf makları diyoruz içinde fıstık olan hep böyle güzelliğe e, onların tabi güzel diye böyle tevhid etmişlerdir ki çünkü müziğe göre herkes direkt yani lazım kalırım onların mezherin nedir mezherin lazım nedir herkes onları yollamak için bunları tevhid edecek de bunlar diyorlar ki kim güzelliğe de güzel değil bundan kasıt bizim mutluyuz gibi diyoruz ya bizim hazırlığımız diyor ya bizim hazırlığımız diyor tamam mı? İmam Mahmud bunu diyor hatta ben e, Ebu Zeyd'in Kafir bin Selman'ın e, bir işaretini okuyorum şu an İslam'ın e, kitaplar arasında çok şaşırdım bunu okuyorum orada bir lafı geçiyor bir mevzuya da şöyle bir bölmüş diyor ki Seleften bir bakı yapıyor Seleften bir küçük ufak tefek bazı alimler tamam mı? Alimleri ufak tefek demeyin yani böyle e, alt böyle tamam çok az yani bir tane yani Öğretmenin alimlerinden de bir hata düşenler olmuş Mecezi bir tevhid edenler olmuş Hatta Kadir Ebu Ebu Kadir bir selam konuşuyorsun bir alimlerden Diğer Seleften bir öğrenimden bir yaptığı zaman kendisi kitaplara duyuyor Diyor ki bunu görmüyor ne diyor ee, bu ilim diyor bunu söylemiş bu da diyor bir da katarmış ala kulühan aslan bu şirketten maruz değil tamam mı bunu mutlular için bunu şey söylüyorlar diyorlar ki bunu mutlular Şimdi bu katil e, bir diyor katil mutlular dışında Allah'ın hamdal şirin içeride ne diyor halının içinde çünkü ne diyorlar bu kapat kullanmak Şimdi bunu söyleyen kim bize Allah'ı sözünden duyuyor? Bunu söyleyen kim? Allah'a Resulü Peki Allah Resulü'nün aslında Allah Resulü şimdi diyor ki bunu e, kimler aldı Allah Resulü'nü? Bizden Bu sahabeler tamam mı? Biz bunun akıllı sahabeler değiller doğru mu? Peki bunun sahabelerden şimdi kadrolardan birkaç tanesini söyle Mesela Ebu Bekir, Ömer, Ali, Osman, Allah'ın Fatma vesaire tamam mı? Şimdi bunlar derin laflarla mukayetlerdi peki şimdi bunların e, bu lafızlarını kibarlar dışından bu lafızlarını bu lafızlarını yüzüğü gibi tevhid edelim bak şimdi nedir var bunlar ben başlığına soruyordum bunlar şimdi bu ayeti tevhidden dedi yani bizim üstünü bildiğiniz bilgiye göre ne oluyor zaman olayı tarttan bak şimdi kim bizi aldatmasın anı bizim de bir kim Hazır hatırlarlar ben o zaman matematikle ne oldu? Batıl oldu Kim nazıyordum ben bak şenayi sorununa Kim zahidi sorunundan biri yani bize üstüne gibi diyor O zaman bunların çözümüne yorumları toplam şöyle diyor Bunlara da diyor Nebi Sassallem buradan kastırıyormuş ki Nebi Sassallem çıkıyor yok sağlar Kim zahidi sorunundan biri gibi O zaman bize abartmayın bizim üstüne gibi Değil mi? o zaman yorumlarından daha dağıtıyor yani bizi anlat aldatmayan adı getirir emniyat okumanın adı kutulan gibi bir de dağıtıyor ümmetlerinden bir hayırlar gelmiş gelmez tamam mı? o yüzden Ahmet bin Hanbel ümmet bir şekilde reddetmiştir hatta İmam e, İbn-i Seyyid'in Rahimullah bunu da özellikle reddetmiştir tamam mı? o zaman e, bu sünnet ne diyormuş insanlar kim zahir edilirken değildir yani vacip olan imanının vacip olan imanı Allah katında istenilen imanından ne olmuştur? Onun dağında istenilen imanından adam olmuştur Tamam mı? İmancıya göre ne? Bizim yükümlülük diyorlar Harcılara göre Harcılar ne diyor değil mi? Diyorlar ki Diyorlar ki men rasyonel olursanından Kim zalimlik edilden değildir Yani çarpılır Bunlar da böyle bunlar bağlı Tamam mı? mesela bunun bunların e, karşılığı ilave ediyorum bu mukaddim olarak şimdi olayı tutuyorum bunu telefon yapıyorum sürekli nasıl inanılır inanmak tamam mı? sonra bunlara bilmiyorlar nasıl cevaplarlar bilmiyorlar gibi şüpheler vesaire tamam mı? karşılıklı ilmi çalışmalar bunlar bunlar böyle gelmiş tamam mı? evet o zaman bunu e, şey olarak alalım e, şimdi fayda olarak tamam mı? şimdi en önemli faydalardan ve ben 10 sene sonra Allah ve alem Türkiye'nin başına bela olacağını tahmin ettim ee, izlenimlerin içinde e, gördüğüm bir olay bakalım Rabbim ne olacak inşallah öyle bir izlenim şey çok işgalım inşallah korkuyorum ki bundan dolayı 10 sene sonra e, intihar ve de böyle bir Allah Allah'ın o yüzden nasıl kazandım ama bu çok önemli ne dediğini yıllar sonra anlayacağız İnşallah Rabbim anlamaya nasıl olmaz olaylara gelmeye nasıl olmaz çok anlayacağız bu aklımda şimdi Selef alimlerinin kitaplarında yani birçok itikat sorunlar Selef alimlerinin yazdığı itikat kitaplarında fikirlerinde tamam mı? hatta bu mesela atıyorum bunlardan bir tanesi la nüfetliği ahadan biden mimma lem yetehillah la nüfetliği ahadan biden mimma lem hatta bundan bir müddet önce bir bidat ve bir grubun kalabalık bir grubun istemeden istemediğinde sebeplerden dolayı arasında bulunduğu bir anda bunu öldürüyorlardı ve bunu insanların vücutlarında güvendiriyorlardı ve biz kendilerini saklıyorlardı kendilerinin farklı kendileri farklı toplamında saklıyorlardı ve onun tarafında veriyorlardı emek veriyorlardı ama kadar kendileri yaptıklarına eşyaları da itham ettiler ee, eşyalarını zaten görevlendirdiğinde alakulluhan ee, bunu ileride e, görüyoruz hatta şu an bazı şeyler kitaplar için de artık bunlara yer vermeye başlıyorlar kendine ödülüğü vesaire yapıldı tamam mı? Gördüğünüz bir şey daha Bak şimdi Şerefin tabi bunu takibi takibi daha iade ediyor Bunu kadar anlaşıyor Bazı itikad kitaplarında şunu görüyorum Bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak davetleri de var Muhasırlardan da var var isim vermek istemiyorum Aklımızdaki şeyden var isim vermek istemiyorum tamam mı? Ee, ama bunu çok önemli görüyorum bazı itikadlardan hiçbir kavli la müstesliye ahadan birden mimma lem yutrakilla bir hiç kimseyi hele kitaplarına yazın bir hiç kimseyi işlediği herhangi bir günahtan dolayı kafir saymayız kafir görmeyiz ta ki o işlediği günahı helal seni doğralar yani tekrarlı anlatıldı bunu öğrenmem lazım sorunu en baştan en baştan Söz alimlerinin bazı kitapları varmış O kitaplarında kırk yazımlar var şeklinde devam ediyor en baştan Bunu anlatacaksın insanlara Öyle değil mi? Sen ben benden öğrendin mi? Evet evet sen şimdi etrafında okuyan o üniversitelerde göreceğim var mı böyle dinle ilim okuyan araştıranlar bunlardan en az 3-4 tanesini anlatacak kendinde tekrar olmamak bilmem tamam mı? anlatacak şöyle bakın şimdi bir herhangi işte bir herhangi bir ilaçtan dolayı aynı şey yapmak kafir görmeyecek yani kafir görmeyecek ateşi yapmıyor kafir tamam ancak işte bir özgürlüğü şey herhangi bir şey ilaçtan helal görmeyecek evet bu aslan kimin yapıyor biliyor musun? bunu görmüyor evet değil mi? evet bunu görmüyor ama bak dikkat edin bunlar da var Thank you o zaman bunu bir bazı insanlar samimi yoklarını samimi olduklarını biliyorum tamam mı? yani samimi olduklarını inanıyorum birbirinde mi? inanıyorum kalpleri Allah'a diyor samimi olduklarını inandığını mesela bazı insanlar da mesela bazı sebep haberleri maşallah Allah onlardan anlıyorsun mesela şey ee, bu kadar için duyarlı Bak şimdi Hatta mesela oraya tutmalı yapmalarını anlatıyor bir de diyor ki Mustafa Ayet'i Ne yapar? Görüşmesi gerekir Ama bu kavli altında kadar Ne demem lazım? Ulan hayır o adam Onu hayal haram koyuyorsa Yani ben de Mustafa Ayet'in haram olduğunu bilebilir aslında Yani nasıl ki insan haram olduğunu bilebilir Bina yapıyor Diyor ki ben bunu haram olduğunu bilebilir Mesela bunu çekiyorum görüntü var mı diyorum ben Kur'an'ın tarzı olmaz diyorum çünkü neden Kur'an kalmam tamam mı? bir insan nefes okulanı öldürse haram olduğunu kabul eder Kur'an kalmamın müddetçe kafir olmamış Kur'an kalmamın müddetçe kafir olmamış insan şey biraz sonra önümüzdeki çarpılmaya kalanların güzel uşan geçten bir kalanların ben biliyorum ama işte Allah'a sözümüzde bu adam çarpılmadan hangi meselelerine söylenen ne yani bu adam ne yapıyor bu şeyler söylüyor peki bunu da ne görüyorum yani öğretmenin ateist tatlılığındaki cümleyi görüyorum yani öğretmenin aynı eski öğretmenin aynı aklılar görüyorum o yüzden maalesef onlardan da bu tip yapılardan önemli olmuş yani tanımlı öğretmen onun tanımları söyledik tamam kullanılan yapacak yerine o zaman diyoruz ki kelebin bazı kitap kitaplarını kısırlatıcılar yani kesiyor aşağıdan işlediğiniz günahı helal etmeniz eğer haram olduğunu ikrar ederek o günü yapıyorsun o insan günahkardır kafir olur ben tamam ama helal oldu kafir olur ama hepimizin hükmüne bölümüz yok hayır günahlar ziyade olur bir dinden çıkan günah iki dinden çıkan günah o dinden çıkan günah dinden çıkan günah yaptığın an helal olmadan bile haram olduğu biliyor musun ben öldüğüne bunun caiz olduğunu biliyor musun? Caiz olmadığını biliyor musun? Biliyor. Onu yaptığında kafir olur. Ama bazı günahlar zaman ki zaten kafir olmaz. Ama neler zaten kafir olur. Şimdi örnek veriyorum. Bir insan namazın haram olduğunu biliyor. Tamam mı? Namazın haram olduğunu biliyor. Ve bu e, namazın tersi atması bir rahatsız ediyor. Tamam mı? Bu adam bunu bildiği halde ve buna e, kendisinden namazı terkir ayakları şükürler kalktıktan bir insan namazı terk ederse bir insan ne olur? ama bu kavra göre ayrıca kılak yardan bir kavra eğer sen bu dört çeşit günahını almak farklı peki evini örnek verelim mesela günah günah haram mı? haram şükür olduğunu bir nasıl var mı? zinadan hiç bahsetmiyor ama zina edersin zina ile zinayı da helal kalıyor ben biliyorum imkansız var böyle haram olan isnat verir ama bu kavle görenin hayır yok bu kavle olursa günahta olur şartlarında olmadan çünkü günah tahrilat vermiştir tamam mı? o zaman tamam bunu söyledik bu iş var bu sorundan bu ölçü bu sorundan la müstehdiyor akalen diyelim bunlar müstehdiyor kişi işte bu günahtan dolayı günleri tamam ve işlediğin günahlar saymadığı müddetçe o günde işlemek için onu teşekkür ediyor yani ciddi yani diyor ha diyor mesela adam sağlamdan bahsetmiyor ya bana en baştan da söylüyor o zaman bir öyle diyorlar biliyor musun abi işler bir lafını sakın unutma işler olanı unuttuğu zaman istiklal, istiklal iman lafı iman lafı bu iman lafı istiklal lafı öğrenmiyor o zaman şöyle bir e, soru yaptım öyle ki herhangi bir dünya işleyen insanı tesir etmesi için özel şart mıdır? hayır şart değil yani helal de olur helal helal tam helal de olur özel şart mıdır onun? şart değil tamam mı? bazı günahlara göre şarttır bazı günahlara göre şart değil mesela günah kimin için şarttır günah adam adam din söylüyor günah etse helal kalmadığı müddetçe ne olur? şarttır bu şey dünyayı hiç yapmasa bırak yani yani hiç yapmasa ama helal korsa helal ama bazı günahlarda var helal saygısı var mı? mesela anlamamı tercih ediyorsan küçüğünü diyorsan anlamamı tercih ediyorsan ama üşengeçlikten dolayı ki bu adamlar kafir yok şu kadar kendisinden ha istiraf var mı? mesela mevzu bir fikirli konuşuyoruz tamam mı? sen istersen tercih edersin ama evet, buna sanki bir şey gelmez çünkü anlatmak lazım neyse oraya girmeyin şimdi onu takip istediğimiz anlamda oraya bir yazı bir daha çıkıyor o zaman diyoruz ki Tamam mı? Günaha göre değişir. Çünkü aksi halde yani ne demiş olur Çünkü küfrün kaç tane devamlı var? Bakın mı? Küfrün kaç tane küfür çekiyorlar? bir tanesi istihlaldir bak. Tamam mı? Herhangi bir haram helal, helal haram sanmıyor değil mi? öğrenirken de bir kibirlenmek değil mi? mesela bir insan Allah'a kibirinden dolayı e, isyan olarak bir günahlar sonra kâr olur mesela bir insan bir namaz kılmadı veya namazı örnekten bir mali mesela diyelim ki bir insan ana babasını yürüyecek tamam mı? bu haram mı? haram siz ana babasından net e, kendilerinin emir olduğunu kabul ediyor mu? İman ediyor mu? Allah hakkında iman, inanması olduğunu cevap mı? Cevap mı? Cevap var mı? Var. Kafir oluyor. Bu, bu kafir olan Allah'ın yerine getirmediği için görmüştür. Peki Adem Aleyhisselam da Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Adem Aleyhisselam neden kafir olmadı da İblis kafir oldu. Bu patlar olanında. Adem Aleyhisselam hemen giderler gidilmekte. Bir, bir yapan bir adam gitmek lazım veya bir arabasını hiç yapmamandır veya takviye de bir sefer olan adam adam gibi bir günah işledim tamam mı? normal bir ama ne günah o da Allah'ın eminliğinin gözünde çarpıları yollarından ayrılmalı çünkü üstüne ne çıktı var var Allah konuyu her daha var bu kadar var öyle çarpılıyor öyle çevirdi ve çekirilendi ve çarpılardan o yüzden Allah'ın emrini muhalefet eden bir insan Derse ki haram olduğunu bilir Allah'ın emrini muhalefet etsin diyorsun tamam yani dersi bu adam e, muhalefet etsin ne olmaz bir adam işte dünyadan bir insan ama bir adam diyorsun ki bir adam ama çok kibirinden dolayı Allah'ın dininin kibirinden dolayı tamam dinlenmekten dolayı insanlara karşı değil insanlara karşı kibirlenir e, o günah o başkasına Allah'a karşı duruyor Allah'ın Allah Allah'ın Allah'ın Allah Allah'ın Allah'ın Allah'ın takdirinde Allah'ın ne Allah'ın eda Allah'ın hiç Allah'ın ve Allah'ın e, Allah'ın zaman Allah'ın tarafı Allah'ın bunun Allah'ın bir Allah'ın kibir Allah'ın bir Allah'ın neydi? yuvarlanmalı hem katlandığıyla beraber ki kalple tatlı edip bir yalanlandı buna da e, yalanlama kütüğü altındaki kütük kütüğü diyoruz yani kalbiyle iman edip bir yalanlandı çünkü yok diyorum her ne kadar en arabdukmun ala ve ben sizin mümkün Rabbimizin dedi ve neydi ki e, ne vardı şeyde e, kitabında kalbinde ne vardı iman vardı yani Aleyhisselam yani Allah hikaye oluyor insanda insan bilemeyiz ne diyor kalbinin kalbin müstakim olduğu halde yakın olduğu halde küfür edildi inkar ediyor yani kalbiyle diyor Allah onun kalbindekini açığa veriyor onun kal kalben bulunanından dolayı kibrinden dolayı şeyi vardır imkanı vardır ha, o zaman e, şeyde iki küfür birleşmiş yani kalbiyle kabul etti diliyle anladı da bir insan Allah'a kalbin iman etti diliyle anladı da iman kafir olur buna da düzgün görülür bir ayet var cehadu cehadu cehadu da özel olacak cehadu ne demek? cehadu kelime yani kalbiyle kalbiyle diliyle anladı bunlar buna rağmen Allah'ın yanına dönüştü kafir o zaman bunun bir kötü bir bir çeşitleri var mesela kibirlenme kötü, yalanlama kötü tamam mı? helal görme kötü vesaire ama bahsi olarak beş mezun Bunlar ilerisi bir mezun Bunun canlılar Olayı böyle diyorum Özellikle bütün neden kullanmalıdır La müteşkiri akaden Birden bir malen müteşkiri Bir kişiden insan Helal görmediği müddetçe ne meydanı Teşhir etmez istediği Bu kavle göre ne olur biliyor musun? Kaybımız diğer bütün küfür çeşitleri ne olur? o zaman bir şey kötü olmuyor bu tarlaları mesela söylüyor mu sen bir adamı hayır sen de Allah onu, onu söylüyor Allah sen onu söylüyor çünkü kibirlenme diyor kibirmeye karşılık kendisini çevirdi bütün sana söylüyor böyle bir şey yok sen de haram olduğunu biliyorsun tamam mı? ama buna rağmen tanrı oldu işte bu dünya için tüm bu köşeklerini ikna eder peki o zaman nasıl öyle hocam bunlar akıllık patlarında geçiyor bunlar, bunlar da görecekler bayanları sen gelmiyorlar ama var da yok yani dersten kıyma zaman dersten kıyma telefon kaydı ne, ne diyor? Yemeklerine mi diyor? Yemeklerine kaynaklanıyor Kazandık tutumunlar bütünü çıkarırsan Allah'ın bir izlemi diyor O zaman söylesin sen Bunun halini bütün yetini alır diğer bunları doğrultsan ne olur? Sen Adamın kapını anlayamaz Bu ne bu da böyle? Bu ileride ama kadı olarak ne diyor? Söylesin kitaplarında diyor La mütetir akaden bilen binlerden Bir hiç kimse yok İşlediği günahtan o günah biraz sanki yolunda tekrar ediyorum Ben şimdi bunun manası İstihlal kütüğünden mahsul kütüğü yok mu? Yok ben Şöyle üç bir şey çeşidi var değil mi? Ama bunlara göre onun çoğu çeşidi tek bir adamı istihlal yapmayın İşte ömrü şöyle yapıyorsan kâfırsın saymasan bir Anladın mı? Ve onun için de bir sorunların da sadece bir reddeye yapacak bir reddeye yapar altına girer ama takdirlendirdiğiniz zaman çok takdir edilir bunun cevapları çok ama tamam mı şüpheli tutmasın altına bir, bir reddeye yapar tamam mı diyor ki ehli sünnetin muradı hiçbir zaman bunları anladığı murad değil ehli sünnetin bu cümlelerinden anladığı cümleleri yanlış bak dikkat et ehli sünnet hep bu cümleleri kullandığı zaman hangi mevzular arasında kullandılar biliyor musun? ve müziğe ve haricilik kıssalarını anlatır mı? Tamam mı? Bu da arada söylüyorlar. Bakın müziğin ne diyor? Biz diyor ki bir insan hılasayla bir müddetçi şey istediği insan bile kafir görmeyi halinde ne diyor? Hangi büyüklüğüne yaparsan helal sayfadan hiç helal saymasada kaç büyüklüğüne harasını ayırmıyorum diyorlar. Kafir oluyorlar birisi Müslüman bir göz günahlarından dolayı helal saymadığı şey müddetçe Müslümandır birisi göz helal saygı saymadığı bir günahlar nedir? Kafir tekfir edilir ve hükümde saymadığı dolar saygınlar çağırır bazı günahlar var ki hiç helal saymasan da işlediğin zaman haram olduğunu biliyorsan seni kafir eder mesela örnek verecek olsan ne bir takılımı öldürmüş örnek verecek olsan bir misafir yutmasın örnek verecek olursak işte mesela manası fark etmiyor bunu kavga tamam ama şimdi ehli çünkü şöyle bu cümleleri anlıyor bak şimdi haricilerle vücut kalanı seversen arada hükmetmesi ne delalet bu ama yani haricilerin kavimlerini zor etmek için söylüyorlar çünkü hariciler bu ayrımı bilmiyor hangi günah işlersen işle böyle bir günah diyor ne diyor sen kafirsin işte öyle şimdi bunlara da diye vermişiz ve diye vermek adına da bunları kullanmışız yani haricilerle aralarını ayırt, ayırt edici bir cümle kullanmak için haricilerin kapılarını kapatmak için kendilerini onlardan beri öğrenmek için ümmetine kendi inandıklarını beyan etme adına kullanmışlar Yoksa öyle sünnetin buradan kastı günah işleyen helal sayının bir çeşitli ve onundan kattı yani e, yapılması tekfir emrine sebep olmayan e, günahlar için söylemişlerdir her günah için değil yani yani yapılması tekfir eden yani yaptığı zaman e, kafir edilir günahlar için söylememişlerdir diğer günahlar için anladın mı? çünkü kerefe göre bazı günahlar vardır öldürüp adamın zıkkırına sebep anladın mı? ama hani hariler bu ayrımı yapmıyorlar öyle kerefe ben bir günahı kullanmış hayır bir kişi herhangi bir günah işliyorsa ve onun helal sayılması ömrünü görmüştür ama o günahtan kastı e, tepsiyle sebep olmayan günahlar buna geçiyor bunu nereden anlayabiliriz değil mi? Niçin anlayabiliriz? Yani hani bir alemin karnını alıp hani bunu kabul ettiler mi anlamaz çünkü bazı alim bazı dinleri bir yerde hisseder e, e, e, özel bir taifleri kendisine muhatap aldığı için diyorlar çünkü ehli sünnet bunları taifleri muhatap aldığı zaman kullandığı bir yerde başkaları bunu çok kasıt etmemiz lazım anlatabiliyor muyum? bak mesela şimdi 3-4 tane ders yaptık ya bunların muhatabımızla alakalı bak bir tane kardeşimiz bildirmiş tamam öyle sünnetin muhatabı bunun için mesela görüyorsun maşallah adam yani çok sevindim yani hani adam adı adam utanmıyor ağzına Alakıyla almış mesela dayadınız Tamam mümkün mümkün kullanışı Şöyle şöyle söylüyorsun Bundan şu izlenimi vermeye çalışıyor Bak mesela bu kavramımız arasında istirahat var Şimdi e, arasında veya Ufak yok, böyle bir kavram mal meselesi eksik yani mesela ne dedim ben bu istatlarda öyle sünnet ee, iki yıldaymış iman yıllarda tatlık mı yoksa ikram yıllar biliyor musun? Evet. Mesela bunun da bana geldi bak diyor ki şimdi baktan e, e, diyor sünnet tatlık e, diyor sünnet ikram ediyor iman e ben dedim tamam diyor ki ikram yaparım bunu da bir şey değiştirmem ama değiştirmem çünkü bizim imandan hangi mevzu bilmiyorum o kalem ne demek, kitap ne demek, defter ne demek ama o manada kullanılıyor Sözün manası halini ceza yapacak bunu böyle artı niyet eşeğini şey. Abi böyle bir şey, bilmem ne demek Bununla alakası yok yani, anladın mı? Biz indir silah etmeyiz, dünya seri silah ederiz, doğru mu? İmanın her manada dünya seriyle alakalı ama biz özellikle anlattık çocuk manası, ki ileride göreceği kadar bilgiye çocuk manası istidlal ediyor ya ona da diğer anlat için çocuk manasını veriyor ilgilendiren ben ona dedim ki hani o anlamda bir tane örnek bahsediyorsun ve kulakta kulakta yok öyle ben bir şey yapamam tamam mı? bunu anlamaz mı? o yüzden bak şimdi o yüzden meselesin e, şeylerini takip etmemiz lazım tekli mevzularını da göreceğiz geçmek için de göreceksiniz insanlar alimleri sayıyor o kadar cehalet sayıyorlar ki herkes bir alim çıkar insan e, imam olarak seçmiş tamam mı? E, bak bir, bir alim de böyle diyor benim diyor e, o diyor e, bak bir seninle de benim diyor bak bir Mahmut bin Ali Vahan de benim diyor tabi bizim yüzümün hepsini kaybediyor tamam mı? ikinci itiraf veriyor bir orta itiraf veriyor ama müzik meselesinin kavramı kendi başına anlamak gerektiğini düşünüyorum yani çok çalıştıkları için bunu evet. bir geçmişin kavmini de muavizelerle anlıyorlar bunu da anlıyorlar aynı öyle mi? düşünün bir İşte bu da bu meseleye gönderer Gerekin kaygılarını takip eden olamadıktan Kendi başına sebebine dönüp onu anlamaya çalışmaktan kaynaklı Hiçbir alimin bunun bunun Tamam mı? Gerekin kaygıları ünlü olarak Allah'ın evinden ahim geçir tedbir ederse ondan sahip yani diyor ki bir kere e, bir tane dini insanı nasıl bir tane dini normal bir insanı ne bekliyorsun dini olmayan insanına e, bak bir adam direkt tutuyor halbuki alimin silahında tedbir kelimesi sadece değiştirmesi mübarek değil biliyor musun? neden mübarek biliyor musun? değiştirmek ve değiştirirken doğru değiştirdiği şeyi helal kalmak gerekir kalmaktan Kur'an bir insan tezgir ettiği an insan tezgir ettiği anlamında aynı bir şey yapmıyoruz anladın mı? bak yerinde şu tarzından çoğulması şey var şu tarzından çoğulması şey bak bu bak mesela e, bunları mesela bir alimlerden bulmamışlar bunlar ya düşün bak şimdi senin babanın e, sana e, ayrıntını yapmamasından yani babanın herhangi bir meşhur bir kavga vardır evde tamam mı? O kavgın haricinde bir muradı vardır. Bunu kim anlamaz? Dışarıdan ilk defa bulan bir insan mı anlar? Yoksa babanın bir lafızanma sahtesinden mi anlar? Ne diyorum abi ya biliyor musun? Diyor ki, şerefin onu getiriyor, şerefi icma eden e, şerefin imkanı dair bazı lafızlar var ya. Evet, diyor ki bunları diyor, şerefin neti olarak anlayanlar, anlayanlar ancak bunları kesin yetki olarak ancak cahiller dolanlar anladın mı? şimdi bizim abiler kendi hayatında sorduğum kere bunu çağırıyorlar anladın mı? ama işte e, bunların kaygıları var kuralları var anladın mı? ama işte meseleyi hakkı kendi başına inanmıyorlar kalkar geçin şimdi eski kitaplarını tamam mı? doğrudan Arapça doğrudan İslam hafızı doğrudan kaygıları okumuşlar bir alemin ürünü okumuşlar ikinci kaygı ölçüm sahibi değil ben bütün çıkardım insanların ölmesini yapsam hem Allah'ın kandırırsın var de milletin gözünde Allah'ın cennet olarak görürsün böyle devam eder anladın hani her günlerle bir ünlü münafıkçı münafıkçı çok açık ve net bir şekilde çıkar ki hemen anlatıyorsun 25 dakikada anlamlı meseleyi anlamlı ama Müslüman Nebi'ye yardımından ne yaptı? Rahman Şur'a gidiyorlar. Öyle bir bölüm var yani. Ama gözünden müdahale Etrafına seni yaratacaksın insan. E, karşı karşında bir neler var. Mesela karşı olan insan olmadığında sen de yaptın. Sen ne yaptın? Ne yaptın? İnsan ne olmak lazım? İnsanların kim tarzına tutma. Allah'ın Rabbini. Her bunlar Kur'an güvenliğini o yüzden bu mevzuda faydalar devam ediyor ama bu faydayı şöyle devam ediyor Şerefin bundan kalkandı tamam mı? Hiçbir zaman illa kişiler sayması şeklinde değil tamam mı? Bunun en iyi delilerinden bir tanesi değil mi? Karıların bakın aynı nasıl oluyor aynı nasıl çünkü bazı lafızlar umur görülür sonra diğer bir lafız görür onu haklaştırır tamam mı? Sözün kaydında da bunu görür çünkü sonra bazı umurları bazı anlarda kullanmaya mecbur olacağını bazı kapıyı kullanmıştır anlıyor musun? yani şu insan harcısını kanıtlar şimdi o günah işler sözcüsünü şey çarpıyor sen de aynı o diyorsun hayır bir insan helal sanmadığını gör ki dünya sanmadığını harcıyarak ne bağında çalışsın çünkü çünkü neden zaten ödesmesin zaten kabullerinde sözler açık tamam mı? yani sen diyorsun yüzünden bir dünya alıp bütün dünya fark etsin bunlar var mı? yani nereden var biliyor musun? adamın birisi cuma olsa yani bayağı bir şey kaybetleri var mı? belirlemeden tam belirlemezken yönünü duyuyor tam sırasını duyuyor eşek anını sağda duyuyor mu anlamıyor halbuki yönünün karşısına var işte senin kendi çörebiliyorsan eşeğin üzerinde su var tamam mı eşek suyu kaçırdı yani sen kendin yüzden şey kendin aldığın zaman aldığını kendin aldığını eşeğin eşek anını beyanın eşeği yanlış demek suyu üzerinde geldi eşeğin ne oldu? kendin de oldu doğru mu? cinsinin ne yani halime itiraz etmiş bağlanmaya göre şey şey ne ki itirazı olan görüşte ki geldiğine rağmen temin de olur ben bu sadece eşek anladığı zaman temin de olur tam doğru olur hani tarafın cümlesini de böyle tutuyorlar mesela ünlü hali ve buna benzer başka alimler var şimdi tavsiye şey bir sorumluluk anlamına açtı bu lafızlarına onun kararı dememiş bu sırada böyle kararlardan hatırlıyor musun? çünkü eşyalar bunlar bunlar oluyorlar çünkü eşyalara göre mantıklı eşyalar tamam yapılan sahabeyi çok eskiden bir bakıla verdiler diyorlar ama bu kavimde onu tartışmadılar insan çok iman sahabeyi mürciyeten etkilenmiş bir yerine etkilenmiştir İmam Ahmet'in ashabı var şey, Rahmet'in ashabı ama bu tür lafızlarda bunu anlatıyor yani görünen bu haricilere muhalefet etme haricilere diyorlar mı bağımlılıklarımızı çünkü bak şimdi biz herkesin bildiği günah işleyelim kelam saymadığın müddetçe tepkir etmeyi yaptı emin var mı? bak şimdi o zaman bizim elimizde selefin tarzından muhakkaklıcı bir rivayet getirdiğimiz zaman ne olur? bunların sözleri açıklanmış yani açıklanmış öyle bunların sözleri batıla çıkar yani o gizli sözlerle ısrar eden sözlerle ne çıkar? Öldürün altına sayılır İmam Ahmet bakıyor Bunu söylediğini de kendisinden naklediği gibi Bunu tamam mı? Bu kesiratların dışındaki günahlar için çalışır Yani kesiratı kadar olan günahların dışında söylemiştir diyor İmam Ahmet'ten böyle bir anladın mı? Yani o zaman bak Selef kendi lafını kendi diğer lafıyla ne yaptı? Açıkladı O zaman Selef bir Arzın bir insanın işlediği günahtan dolayı ta ki o gün işlediği günahıyla helal sanmadığı müddetçe tepkir etmeyi sözünden bakar değil mi yani biz tepkir edici etmeye kadar olan günahların dışında ki günahları helal sanmadığı müddetçe tepkir ediyor tamam İmam Ahmet buradan açıklamıştır ee, günahlardan maksat tamam mı? yani helal saymadığımız bir şey değil günahlardan dolayı danmak lazım bu günahlardan maksat müstakil olmayan günahlar yani tekfir kafir kılmayan günahlar dışındaki günahlar ancak tekfirde sebep olan günahlar var bunları işlediğin an yani tekfir bunlar bizim aramızda bildiğinde olmuyor yani hakikaten bunlar bizim zaten o cehalet özür var değil bak bunun ayrı bir bak bu bütün yani diyor şimdi tamam mı? O yüzden diyor ki mükemmel olan günahlardan mükemmel olan günahlardan sebep sebep o dünyadan mükemmel olan günahlardan ancak mükemmelatlar da vardır insanın yaptığı an ne olacağını çarpıyor kitap mükemmel sayısını kitap sayısını tamam mı? o zaman e, kaç fayda verdi sana? 3 fayda verdi 4 fayda daha verilmişse çünkü o 8. esasın altında 3 fayda olmuş oluyor şeyler fayda olmuş oluyor ona göre devam edelim ama fayda olarak şimdi bu çok önemli bak şimdi aklına tutacaksın çünkü Rabbim sana nasıl edersin Arapça olmuyor tamam mı? bak buraya sana tavsiye edersen kimin aklına gidiyorum yani? İkinci bir gün, ikinci bir gün, maşallah. Bak şimdi. Şimdi onun dersini devam edelim Bir dakikaya devam edelim Arapça görevliyken tamam mı? Allah insanlar bir yerlere gelebilir tamam mı? Şimdi ilk bakma yanlış sayılar Şimdi Rabbim sana nasip ederse Arapça öğrenir zaman Bunlar çok önemli konular Özellikle bu kaydede ilim anlatıyor Bak şimdi Sana lafı soracağım tamam mı? İki lafı tutuyorsun anlayacaksın tamam mı? Çok önemli Çünkü bu iman ile alakalı bütün kitaplarda Bütün kitaplarda mesela bölümlemesini böyle takdir eden çünkü kitaplarında İmam'ın bu iki vakti çok kere Bunu bilmek Arapça bilmeyle alakası Arapça bilen bir insan bunu bilmem ben Atıyorum yani şimdi bak şimdi Diyelim ki bizim aramızda Diyelim ki bir tane evlat öğrenmeye geldi şimdi bak Türkçesi şu şey var tamam mı? Bir şey okuyor Diyelim ki bizim sen bir lanla bir mağlubu yapıyorsun ama bizim mağlubun e, mağlubu kullanılan bir kelime var Tabi o bizim mağlubun özüne göre bir mana ifade ediyor tamam mı? karşılığında o mana yok ama bir işte aramızda mesela onu anlamış mesela atıyorum ee, bir cümle konuluyor mesela örnek veriyorum sallıyorum bir anda mesela diyorum ki hmm, ne diyorum atıyorum uzun sorumluluğu kullanıyor aramızda sallıyorum ama uzundan kastımız bizim ee, şişme tamam mı sallıyorum mesela öyle bir özgürlük kullanıyorum evliyim belki bu biraz e, çok iyi bir örnek olmadan nasıl ya yani herhangi bir e, e lafı kullandığım için ama o mahalle e, o, o lafı özel bir mana yedim sen de ortamda tamam böyle yani ama olur ya bazı şeylerde mesela e, bazı kelimeler var manalar var tamam öyle işte şimdi bu edebiyat öğretmeninin Türkçesinin imkanları olmak lazım bunu yardımcı olabilir mi? Yani ben bir kez bunu sormam. Çıkmadı bunlar düşman anında. Aslında daha böyle üstü noktaları saniye verildi. İnsan e, üründen şey kaptırıyor mesela. E, üçgen şey kaptırıyor. Ya üründen diyelim ki küre kaptırıyor. Ya sallam. Yani bir kısmı bunu yapımın anaya gelir mi? Tamam. İşte şimdi şeyden iki lafızda e, şey e bir şey tamam e, e, mı? bir sürü kitaplarda mesela böyle lafız kullanılır o lafızdan alimlerin kısıtları var bunu hiç anlar tamam mı? bakın iki lafız görüyoruz el iman mutlak ve mutlakın iman diyor bak şimdi birbirine çok lafız var onlarda var parçal parçal parçal var ya böyle bunun böyle bak iman mutlak ve mutlakın iman istediğin kadar Arapça öğren Allah'ın o sürüleri hiç anlamazsın çünkü bir, e, özel bir e, içine mana yüklenmiş bir tamam mı? O yüzden bizim diyor zaten bizim söylemeye geldi. Bunun kavramı anlamında anlamında. Tamam mı? Böyle benim gibi ayrım vermek bir şey yapmamış. Bu yüzden bu kadar da çok iyi. Bunlar buna hayatına alınmış. Anladın mı? Bunlar göz yaşlarıyla kalem bulanmışsa gözlerinden akan yaşlar yanmışlar. Bu mahsul yaşları, o yanmışlar. Bunun kadar da çok iyi. Anladın mı? Ama bunun kadar da çok iyi. Bunlar da helak eden kurdalar. Kendilerine saklıyorlar diye biliyorum kendi başımdan Allah'ın Bak hepsi Müslümanın başında olan Anladın mı? Bir insan selefin sonundan ömrüne ayrıldığı an Elâkı Sürümünün başlangıcında O yüzden selefin kavrularını Bizim en büyük hatamız Türkiye'de insanları Görünmüzlerine ve kendimize dönemimiz En büyük hatamız Ne zaman ki buna başladık helal oldu bölümün kitabı sünneti telefon tarafına göre şey. anlamı kitaba sünnete göre nasıl kitap sünneti diyor zaten nasıl kitaplar gitmemeye göre gitmiyor artık bunu yapmışlar ya niye yani adamı sen duymuyor musun bunu bunu anlamıyorum sana ne yapıyorsun da anladın mı o yüzden bu sünnetlerine her zaman kitabı diyor diyorum kitaba sünneti ilan eskiden bir sorunu kendi içinde bunu görüyorum çünkü etrafında dört sorundan belliydi ama şimdi öldüğü herkes bir yüzüne karışacağım kimin olduğu belli değil o yüzden sen bu ikinci cümleyi eskiden belki ihtiyaç yoktu ama şu an bu ikinci cümleyi kullanmak zorunda çünkü eskiden kitap düşünmek derken onlar zaten kasıtları kitap dinleti sorunlu sorunu bir anlamak zaten kasıtlarında bu vardır yardımları açılıyor sorunlu ihtiyaç duymuyorlar her ne kadar manasını kabul ediyorlar ama Allah'ın ilginç kabullerine bak diğer kabullerine bak kendi o kabullerini kendi kendileri içinde korku veriyor kitap içindeki sebebin çözümüne görenler anladın mı? ben öten bin tane dürüm diyorum tamamı bir beyazdır ben biliyorsun şöyle söylemiştim şey, ben sana biler diyeceğim sana selam olsun diyorum anladın mı? bir türlü şey yapabiliyorum sebebin çözümünü içinden o yüzden kısa tamam bunları kısa Kur'an'dan, sünnetten ayet, hadis ezberler gibi sözün bazı kısımlarını, kavillerini söylemez bağlamaya çalışır. Mesela benim Allahu alem tabi. Yeryüzünde şu an yaşayan gördüğüm en büyük alim olan veya en büyük alimler arasında olan şirk arası her zaman bütün biliyorlar. Tamam mı? Ve öyle bir adamdır ki Görürsün ki selefin bazı kavramı ayet hadis ezberler gibi ünlü bunu ezberlemiştir Dersin mesela sana Şeyhülislam gibi ünlü şöyle demişti altı ölümlere Sana böyle harfi yapıyorlar Manasını söylemez ama orijinal lafını söyler sana ezberler Bazen sayfalar da söyler Belki ünlü bir şey ünlü bakta böyle demiştir Sana orijinal lafını söyler Ahmet Muhammed böyle demiştir sana orijinal lafını söyler Çünkü onların daha önemli kullandığı cümleler kalıplar Çünkü Allah'ın aklı diyor ki bak Kesin kitaplarına gördüğünüz zaman Allah'ın dinini seviyorlar da kâfir oluyor Çünkü bedere söylemesi nedir? İşte bir şeyi altı tanımı böyle anlıyor Ahmet kitapları tanımı Allah'ın dinini seviyor kelimesini başlıyor ve başlıyor açıklamış Sözün kelimesi sadece değiştirmesin gayet bir Değiştirmekle beraber onu kulakmayın Vesaire vesaire Kıyafetten böyle, imal eden böyle Çünkü mevzahit sen aslında yukarıdaki bak baktığında bu tarz bir hikaye veriyor daha da şey düşünmüşüm şey ben şey düşünüyorum ama böyle kişinin böyle olmuş ee, şeyler bunlar kaygılardan uzak şeylerden zorun sorunu yapışmayan uzak zorun kimlik yapamazlar hiçbir zaman hüküm hiçbir zaman hüküm ondan bir hüküm hayal ve netice verilmiyor kendi anlayışına göre verilmiyor bunu çıkamazsın kaydalı da geçiyor benim ümmetim zarar kıyılı da geçmiyor demek ümmetim kaydalı geçiyorsun sanırsa kaydalı ha Ahmet de ölmüş Mehmet de ölmüş öbür tarzı hırsızı tamam böylece adil yapıyoruz doğru sana ayrı ama koruyor hırsızı doğru bir şey çıkamaz şey şey şey atıyorum taraflarını seçiyor bundan kaydalı yapar bir yere yapar Allah'a lanet yanılması ala dalal demiyor değil mi? Mümkün dalal üzerine toplanmaz demiyor Şehirine ve aklın üstündesine bak La yücmine Allah bahçı var Allah bilmiş dalal üzerine toplanmaz diyor Şimdi o zaman şu iki lafı da atmak istedim Ödül kavmi ibadet edin Kitaplarını anlamak için Şimdi Arapça bilmem görmeyecek tamam Gördüğü birçok yerde Öksürüğü görüyorum Öyle bir anlayamayacak Arapçayla alakası olmayan bir şeyler var kadar hizmetini kimse isterse bile rahat eder anladın mı? Yakın kadar bile olur yani şimdi o zaman da tamam mı? şöyle yapılar olur el iman mutlak ve mutlak el iman diyorlar şey aralarında şöyle fark var iman mutlak tamam mı? çünkü bu iman kelimesini gören ikincisine mutlak kelimesi tamam mı? bu bilimde el iman mutlak ikinci kelime mutlak olan mutlak kelimesi gelmiş bu beraber güzel kelimesini bir ekran şey getiriyor tamam mı? El imanın mutlak mutlak Çünkü bunları tutuyor yani Mesela e, bir kabul var mesela ben daha sonra bir kabul Mesela sorunun bir akıllı kitabına tutuyor bir kabul tutuyorlar Daha sonra hadise göre burada mutlak iman bakıyor Başka bir, başka bir yerde görüntü ki burada mutlak iman yok yorulmamıştır El iman mutlak bakıyor hep böyle günler yok yani şey gibi sanatın var bunun mesela işte ne bir sanatın böyle sağlığı yok daha farklı yerine gitmiyor bunlar anladın mı? insanları sevmek istedim kalma anlayasın diye şimdi al imanı mutlak ve mutlakı iman yoklar bunun bir lafı sebep sebebin yolları var bu lafların sözleri mana var bunu ilim kayyum özellikle bak istersin sana da alına ne kadar var kalemi bir ikilatı açmaya kendi aralarını biliyorlar ya alimler Alim kalemini ümmete bir yardımcı olsun diye bir şey olsun diyor Işık sözden de bunlar Allah rahmet eylesin bunun adılarından Işık adılarını da yürütürsün vesaire başka alimlerin sözden yani başka bir ürün sözden Allah rahmet eylesin Özellikle ona böyle ilaç için Ümmet Hanım, Ümmet İladeler bir eden kaybını ümit görmek diyor ki bedel kadar vermek için zaten orada bunu tutuyorlar diyor ki yani iman mutlak ümit kamil iman demek yani iman kamil demek yani kamil iman mutlak iman ise imanın aklı demek o zaman şimdi bak şimdi yani iman mutlak kamil iman demek mutlak iman imanın aklı şimdi bir akıllı kitabı okudum bir tane hadis yapıyorum bana dedim ki sana mesela bu hadise göre bu, e, bu hadise göre böyle yapanın böyle yapandan yani imanın mutlak beklenmiştir yeri günü duyduğun zaman ne anlayacaksın yani imanın kemali beklenmiştir yani bir alta zarar vermez ama kemal belirtir ama zaten ki şöyle bir lafı diyorsan bu hadise göre mutlak bir iman nasıl olmuştur diyorsan iman iman nasıl olmuştur yani adam kafir olmuştur diyor ki bak bak bütün üzerine nasıl bir fark ediyor büyük bir zarar vermiyor devletin arasında sadece elbirden farklı var ha düzenlerin bir zaman var büyük lafı o zaman el iman mutlak el iman kamil demek kamil demek mutlak el iman ise asıl iman demek iman demek o zaman ondan sonra devam edelim inşallah Allah'a emanet olun